Orduan, uh, erabaki uh, aharua guretzat, azteko zertaz eh, berri honak erortzen dira laborari guzien dako, gaur uh, paueko tribunalak orduan ez du uh, momentuan azteko kondanazioik eman, uh, zertaz uh, hartute handi bat, nola uh, afera partitzen zen orduan Europako tribunaliat. Naizuten lenik uh, galdea eta hierdespena ukan Europa aldetik. Eta, bon, gaurko egunean badakigutenek, aski ongi, Uh, frantzian dela uh, eh, malunuski zupuri, zertaz, uh, eta hemen eskolerian behizik, zertaz, izan Belgikan fronteran eta berze fronteretan, ez da olako malurik. Uh, izigarri kontengira, zertaz, gure lana lehen, gure lana zen, uh, edamena emaitea, ez ginela uh, erremedio bila gaiten espainera, trafiko egiteko gure lanazen erakustia nola angoi erremedioak eta hemen du erremedioak gauza bera direla. Hoi ginen gure iteia erakutsi nahi eta gaur uh, eh, taueko uh, eh, judiamenduak eh, hoi uh, ematen erakustia.